<laughs> Maraming po salamat. Maupo tayo lahat. Kung nainitan ho kayo, hindi kayo nag-iisa. <laughs> Kalihim Patricia Licuanan, Ginoong Alfredo Pascual, Senador Edgardo Angara, Kinatawan Juan Edgardo Angara, uh, UP Diliman Chancellor Cesar Saloma, mga iba pang bubo ng lupon ng mga rehente, at ibang mga miyembro ng kabineting present today, Mayor Herbert Bautista, maging, mga naging Pangulo ng Universidad ng Pilipinas, mga nagsisipagtapos at ang kanilang mga magulang, at ibang mga opisyal at kaguruan ng universidad, mga kapwa kong tagapaglingkod sa taong bayan, maginagalang na panuhin, mga minamahal kong kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Tatay ko nga po ang minsan nagsabi, Iisa lang talaga ang pamantasan sa Pilipinas. UP lang raw po. Wala nang iba. Bata pa po kami ng aking mga kapatid. Iyan na ang bukang bibig ng aking ama. Ito nga po ang isang kwento. Tinanong ng tatay ko ang panganay naming si Bolsi. Saan mo gusto mag-aral, iha, nang siya ipapasok na sa kolehiyo? Ang sagot, Dad, gusto kong sundan ang mga yapak mo, gusto ko sa UP. Sagot ng tatay ko, maganda yan. At pagkatapos po, paglabas ng aking ate sa kwarto, kinausap agad ng aking tatay, ang aking ina. I-enroll mo na yan sa Assumption. sa totoo lang po, ako po'y medyo mas bata pa noong mga panahon na yun, nanonood malamang ng cartoons. Napalingon sa nag-uusap kong magulang at nagtaka, ano kaya yung dialogue na yun? Hindi ko naman po masisisi ang aking ama kung nagkaroon siya noon ng agam-agam. Natural lang naman pong mag-alala ang isang ama sa kanyang anak. Lalo na't matagal nang nakakabit sa UP ang imahen nito bilang pugad ng kanlungan ng mga malayang isip. Hindi magiging UP ang pamantasang ito kung wala ang kultura ng aktibong pagmamasid at pagbabantay sa karapatan ng bayan. Ang tagumpay ng UP ay nagbubukal hindi lamang sa mataas na kalidad na edukasyon, kundi dahil sa kalayang hawak ng mga iskolar ng bayan na magpahayag ng kanilang opinyon at pananaw sa kinabibilangan nilang lipunan. Ilang beses na rin bang UP ang naglantad ng mga palpak na desisyon ng nakarang administrasyon? Kung maalala ninyo, hinimay ng UP Law Center noong 2005 ang questionableng kontrata ng North Rail Project. Siniyasat at pinag-aralan nila ito at dahil sa tulong nila, nabigyan tayo ng pagkakataon na muling pag-aralan ang kontrata ng North Rail. Isa rin po ang pananaw natin pagdating sa pangungopya o paggamit sa anumang akda na walang pahintulot o wastong pagkilala sa tunay na may-ari nito. Hindi porket nasa taas ka, pwede mo nang baluktutin ang, ang kinin, ang gawa ng ibang tao wala naman po siguro ditong magdududa na ang UP pinakadalubasa sa napakaraming larangan. Sa puntong ito, nais ko na rin pong magpasalamat sa inawad na titulong Doctor of Law sa akin ng UP. At aabutin pa po tayo ng samsam kung iisa-isa natin ang matatagumpay ninyong alumni. Halimbawa na, si Supreme Court Justice May Sereno at bagong Commission on Audit Chairperson Grace Tan na parehong mula sa College of Law at si Heidi Mendoza na proud alumna naman ng NCPAG. Nariyan sila para ituwid ang baluktot, itama ang mali at tumulong upang maabot ang minimiti nating kinabukasan. Isang kinabukasan kung saan may pangarap ka, maaari kang magtrabaho tungo sa katuparan nito. Isang lipunan kung saan nagbukas ka ng ilaw, may kuryente Nagbukas ka ng gripo, may aagos na tubig. Nagbukas ka ng wallet, may laman itong salapi na pinagpagura mo ng marangal at hindi mo kinailangan magsangla ng prinsipyo para makamit. Ngayong araw, kabilang na kayo at ang summa cum laude ninyong si John Gabriel Pelayas sa hanay ng mga isko na magkakaroon ng pagkakataong baguhin ang sistema mula sa loob. Kay John, Napatunayan mo nang kaya mong lampasan ang anumang pagsubok. Tiwala akong marami ka pang makakamit na tagumpay, lalo pa ngayong gumagawa na tayo ng paraan para baguhin ang sitwasyong kinaharap ng Pilipino. Marami nang nagaganap. Kaya minsan, nadidismaya ako na hindi maabot sa inyo ang magagandang balita. Huwag na po sana ninyong masamain kung gagamitin kong pagkakataong ito upang bawasan ang negatibismo. Nagkalat na rin lang naman po ang mga puno ng akasa dito. Simulan na natin ang good news sa ating kapiligiran. Nitong huli, ko rin lang po naintindihan kung bakit sa pagkatagal-tagal ng Clean Air Act, siya pa rin sama ng kalagayan pagdating sa polusyon. Yung mga science major po, malamang alam ito. Ang dumi sa hangin nasusukat sa total suspended particulates. Tama ho ba? Ang UN standard po, 90 micrograms per cubic meter of air. Pagpasok po natin, nasa 166 ang sukat natin dito sa Pilipinas. Bakit? Ganito pala nangyari. Kada makina sa mga emission testing centers kaya mag-test ng 80 sasakyan lamang bawat araw. Pero LTO na rin ang nagsabi. Umaabot sa 300 hanggang 600 ang binibigyan ng certificate ng mga testing center kada araw. Sa madaling sabi, daan-daang certificate ang ina-under the table, kaya napakarami pa rin sasakyan nagbubuga ng maitim na usok ang lumalarga sa lansangan. Ano ang ginagawa natin? Sa tulong ng DNR at LTO, ipinasara natin ang mga testing center na kasabwat sa kalokohan. Kaya sa uli, sa uling ang balita, ang suspended particulates natin sa hangin nitong Pebrero buwaba na sa 120 micrograms per cubic meter. Simple lang po solusyon. Hindi natin hintayin yung punong tumubo dahil matatagalan yon. Pero yun naman tiwali, isara na natin. Hindi po natin tinawag si Captain Planet para solusyunan ito. Di po ba kapag may nakikitang binabakbak ng mga daan. Ang agad na nasa isip ng tao ay pinagkakakitaan ito ng mga nasa ahensya ng gobyerno. Buti na lang, produkto rin ng PAYOPS e si DPWH Secretary Babe Singson. Ang utos ninyang, ninyong mga boss sa kanya, ayusin mo naman ang sistema. Ang ginawa ni Babes, binuklat lahat ng kontrata at ang mga maanomalya, ipinaribid niya. Ang resulta, 1.3 billion pesos na ang nailigtas mula sa tiyak na pagkakanakaw na maaari pang umabot sa 6 hanggat 7 bilyong piso para sa buong taon. Itunututok na niya ito ngayon sa mga serbisong pakikinabangan talaga ng aming po mga boss. Sa edukasyon naman po, dahil alam natin sa elementarya na bubuo ang mga batayang kaisipan na humuhubog sa estudyante, pinalaki natin ang budget ng basic education mula 175 billion noong nakaraang taon pakiat sa 207.3 billion pesos ngayong 2011. Dahil din sa marami nating kababayan naghihikaos, binuhusan natin ng pondo ang Conditional Cash Transfer Program. Noong isang taon po, isang milyong pamilya ang benepisaryo nito. Ang panata natin bago matapos itong taon na to, aakyat ang bilang na yan sa 2.3 million na pamilya. Ito po ang magandang balita. Sa diferensya pong 1.3 milyon na pamilya na idadagdag para sa 2011, nasa 500,000 na ang, na ang naidagdag natin. Way ahead of schedule po tayo dito. Dahil na rin sa pangunguna ni DSWD, DSWD Secretary Dinky Suliman na isa ring proud alumna ng UP. Lilinawin ko lang po, na ang kondisyon naman ng CCT ay hindi iboto mo si ganito sa susunod na eleksyon. Ang mga kondisyon, papasukin, papasukin sa eskwela ang anak. Magpa-check up ang mga buntis na nanay at pabakunahan ang mga sanggol. Wala naman talo dito, di po ba? Naalala ko tuloy, ang batang nakilala ko sa Baseco. Talagang nakapinta sa mukha niya ang hinagpis. Paano ba naman? Labing anim na taon lang pala siya dalawa na ang naging anak niya. Paano niya papakainin ang mga bata? Paano niya paaralin? Gayong wala silang trabaho ng kanyang asawa. Sino po ba ang nagkulang? Sino ang nagtulak sa kanila sa ganitong sitwasyon? Paano bumagsak sa kanilang mga balikat ang ganitong pananagutan? At ang pinakamahalagang tanong, ano ba ang aking magagawa? Buo ang loob ko na may sa batas ang prinsipyo ng responsible parenthood mulat ako na may mga tutol dito. Subalit, obligasyon ko bilang pinuno na lumapit sa lahat ng sektor para kausapin at magpaliwanag sa kanila ng mahinahon. Kahit pa ang sabi ng iba, eh, dapat i-excommunicate na ako. Kailangan po nating pakinggan maski na ang mga taong sa pananaw ng marami ay sarado na ang isipan. Pero sa huli, kailangan ko magdesisyon. Kailangan ko pa rin sundin ang aking konsensya. Kailangan kong gawin ang tama. Kung sa paninindigan lang po, hindi nagkukulang ang payoks. Kaya nga, senador pa lang ako, ay bumoto na ako para sa pag-amenda ng UP Charter. Nagbigay ito sa inyo ng otoridad na i-retain ang kita ninyo kasama na ang kita mula sa lote ninyong nakatenga sa may Commonwealth. Kung dati, tinutubuan lang ng talahib, ngayon bukod sa nagdadagdag ng kita sa inyong pamantasan, ay nagbibigay pa ito ng trabaho sa napakaraming Pilipino. Pasalamatan ko po si Senador Angara, si Senador Escudero at marami pang graduate ng UP pinalala sa akin tulungan ang UP. Mahirap po ang tungkuling magpasok ng reforma dahil malalim pa sa ugat ng puno sa saking garden ang pagkakabaon ng mga latak ng lumang sistema. Pero sino naman po ba ang hindi iinit ang ulo? Kung ang mismo mga dapat nagtatanggol sa karaniwang tao ay bumabantay sa lakay lang sa mga ninakaw ng makapangyarihan. Alam po ninyo siguro kung sino ang tinutukoy ko. Kaya wag na tayong magtagal pa sa isong ito, isang simpleng OMG ang kolektibang buntong hininga natin dito. Simple lang ho, di ba? Nakatutok tayo sa mandato nating maghatid ng hustisya sa lahat at sasailalim ang lahat sa patas sa tapat na proseso. Walang kampo-kampo, walang parti-partido sa harap na nakapiring na hustisya. Ngayon, kung sa tingin ng iba ay sila lang ang pinagtutuunan natin ng pagod at panahon, baka naman napaparaning lang sila. Sa tingin ko po, ang tanging humahabol sa kanila ay ang kanilang konsensya na sa wakas ay gumising na muli. Aminin ko po, hindi madaling humarap sa inyo, lalo na tila ba may tradisyon na ang Republika ng Diliman na magbigay ng mainit at masalimut na pagsalubong sa mga dumadalo na opisyal ng pamahalaan. Tanggap ko naman po yan. Minsan talaga, iba ang ating pinanggalingan. Pero sana naman po ay isa ang nais nating patunguhan. Ito po, para sa akin, ang proseso sa loob ng isang demokrasya. Meron akong sa tingin ko yung magandang ideya ang iba naman, meron ding ideya na sa tingin nila ay maganda rin. Ngunit salungat kaysa sa akin. Kaya naman, ang lagi kong bukang bibig. Halika rito, umupo tayo. Mag-usap tayo. Dahil pag nagkasundo na tayo, sigurado ang resulta ay lalong mas magandang ideya na sama-sama naman nating ipatutupad. Magtapatan po tayo. May mga isong umaantala sa paglago ng ating lipunan. At hindi ko naman po masisisi ang lahat na nag-aalboroto dahil dito. Pero sana naman po ay malinaw sa inyo. Ano mang landas ang tahakin ng aking administrasyon. Hindi naman sarili ang iniintindi namin. Mabigat po ang aming trabaho, pero ginagawa namin ito ng bukas ang puso at isip. Ginagawa namin ito ng hindi nagnanakaw. Wala kaming ibang iniintindi kundi kung paano mag-iwan ng isang Pilipinas na hindi na sinlaki ang problema ng dinatnan namin ang mga balakid sa tuluyang pagunlad. Ako naman po ay hindi dito nag-aral. Pero malinaw pa sa alaala ko ang mga sinabi sa akin ng aking ama. UP ang tumulong humubog sa kanyang mga prinsipyo. Sa kung paano siya mag-isip at sa kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na manindigan. Nagdurusa ang Pilipino noong mga panahong yon. Maaari namang siyang nanahimik na lang sa Boston, pero ang sabi niya, and I quote, I hear my motherland crying. Hindi siya umuwi nang dahil sa paghahangad sa kapangyarihan. Umuwi siya dahil gusto niyang maging bahagi ng solusyon. Ang hirap tanggapin na ang isang tao na napakadalisay ng hangarin ay parang karne na ibinaksak sa tarmac at ibinalibag sa absikobban. Mas lalong mahirap tanggapin na sa kabila ng kanyang sakripisyo at ang marami pang tulad niya ay kung walang mangyayaring pagbabago. Ang araw-araw pong is nasa isip ko mula ng paslangin ang aking ama. Kung hindi ako magiging bahagi ng solusyon, parang walang kwenta na rin siguro ang buhay ko po. Nandito na po tayo ngayon. Maaring dahil sa tadana, pero higit sa lahat dahil sa ating mga naging desisyon sa buhay. Kayo naman, mga magtatapos ngayon, ay may pagkakataon ng magdesisyon sa kung saan natin nais tumungo bilang isang bansa. Maaari nating, maaari nating piliing magpamana ng isang lipunan may ahalin tulad sa isang jeep UP ikot. Umiikot lamang sa di nagbabagong ruta habang ang mga pasero nito ay walang ibang nararating kundi ang nakasanayang kanto ng pagdurusa. O maaari natin piliin na kumpunuhin ang kinakalawang na mekanismo ng minana nating lipunan. Magdesisyon tayo lumis sa pabalik-balik na sistema ng pagtitiis upang sama-sama tayong umarangkada tungo sa kaunlaran. Hinihikayat ko po ang lahat. Maging bahagi tayo ng solusyon. Samahan ninyo kami nang mapabilis ang pagdating natin sa minimithing paroroonan. Hiling ko lang po sa inyong mga isko at iska. Habang umaaksyon kami at humahakbang sa pagkukumpuni sa pamahalaan, may sa buhay din sana ninyo ang inyong mga obligasyon bilang mga iskolar ng bayan. Malaki po ang inaasahan mula sa inyo. Masuklihan po sana ng gusto ang ipinuhunan sa inyo ng taong bayan. Ang tanong ngayon, kung nasa mataas na posisyon na kayo, maalala kaya ninyo ang mga slogan na inihiyaw nyo habang buboycott ng klase? Kung pwede mong ilusot sa kalaboso ang Brad Cis o kaorg, kaorg mong nagkasala naman talaga, ilulusot mo kaya? Kung kumikita ka na ng limpak-limpak na salapi sa ibang bansa, maisip, maisip mo pang kayang umuwi. Manatili kayo bulwagan ng dangal ang inyong mga puso. Lalo na kung may mga uma-under the table na sa inyo at kung hinahabol na ninyo ang kota ng pinagtatrabuhan ninyong mga kumpanya. Tandaan na po sana natin na tulad namin mga nasa gobyerno, nandito kayo dahil sa taong bayan, para sa taong bayan. Utang na loob ninyo sa Pilipino ang karangalan mag-aral at magtapos sa Universidad ng Pilipinas. Balang araw, haharap kayo sa napakaraming bulong at tukso. Sa araw na yon, sana maalala ninyo ang hamon ng isang nakakatandang atinistang nasa harapan niyo. Patuloy po sana ninyong dalhin ng taas noo ang pangalan ng inyong pamantasan ang Universidad ng Pilipinas. Sa mga isko at iska na kinupkop at hinubog ng UP, congratulations! Inaabangan na po kayo ng inyong bayan. Salamat sa pakikinig at magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Palakpakan po muli natin ang Pangulo ng Pilipinas, Dr. Benigno S. Aquino III. Binab